بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاد الرفض الله جل شأنه بدون اسم صلاة السلام نبسنا الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم قال أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكم يبيرون bojte se Allah djelašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tbaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Draga braći i cijene sestre, kao što nam poznato, e, tema o kojoj ćemo večeras govoriti i sa kojom ćemo se družiti, jeste ličnost, značaj i uloga žene muslimanke kroz Kur'an il-Kerim ili u Kur'an il-Kerim. E, iz tog razloga u ovom večerašnjem predavanju ću govoriti ovim tačkama koje su spomenute u samom naslovu, a to je o ličnosti žene muslimanke kroz Kur'an, zatim o značaju žene islam kroz Kur'an, o ulozi žene kroz Kur'an il-Kerim e, i još jednu stvar koju sam dodao, a koja nije spomenuta u naslovu, a to je dileme oko položaja žene u islam. E, mada svaka od ovih tačaka zaslužuje da se o njima posebno govori, međutim, s obzirom da nam je vrijeme, kratko pokušat ću da se ukratko osvrnem na sve ove stvari. Kada u pitanju ličnost žene muslimanke, Ono na samom početku što možemo da kažemo jeste da žena muslimanka, isto kao i čovjek musliman, e, teže na dunjalku da zadobiju Allahu tabaraku ta'ala zadovoljstvo. I zato žena muslimanka svoju ličnost gradi prije svega na propisima ove vjere, to jeste na Kur'anu sunnetu Allahu kasanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato u osnovi svaki propis koji je došao u Kur'anu ili sunnetu Allahu kasanika sallallahu alaihi wa sallam, Na isti način se odnosi i na muškarca i na ženu. Osim propisa koji su došli i koji su specifični ili za muškarca ili koji su specifični za ženu. Primjer toga za ženu jeste, na primjer, način kako, će žena, uh, kako se žena oblači ili da kažemo određeni propisi koji se vežu za određene ibadete kada je, kada je u pitanju žena. Međutim, opet, pored svega toga, nalazimo u Kur'anu i Sunnetu poseban dio da kažemo govora, odnosno gdje se govori samo o ženi ili o ženama. Naravno, ovim stvarima gdje se posebno govori o ženama, u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, možemo spomenuti više tačaka i više o tome govoriti. Međutim, ja sam mislio da se ovdje večeras osvrnemo samo na jednu stvar, u stvari da se, tako da kažemo, e, podstaknemo na razmišljanju o jednoj stvari, kada je u pitanju lično žene muslimanke, a to je odnosno to su žene koje su spomenute u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjizi. Žene koje su spomenute u Kur'anu. Naravno niste primijetili da u Kur'anu ima određen broj žena koje su spomenute. Ili direktno ili indirektno. Naprimjer, direktno kada se spominje, na naprimjer, Marija, e, majka Isa alaihi salam, ili kada se, na naprimjer, spominje indirektno e, žena faraona, to se ne spominje sa svojim imenom i tako dalje. Uglavnom, ako se vratimo, vidjet ćemo da je otprilike oko 16 žena spomenuto u Kur'anu. Naravno, neke od, su, neke od njih su spomenute u pohvalnom kontekstu, a neke su spomenute u negativnom kontekstu. One koje su spomenute u pozitivnom kontekstu, spomenute su sa razlogom da se povede za onim osobinama koje su naglašene kada je spomenut taj događaj, a one koje su spomenute u negativnom kontekstu, spomenute su naravno kako se čovjek, to je se pogotovo žena, kako se ne bi poveli sa tim uh, osobama u tim, u tim osobinama. Na sam početku ću samo spomenuti koje su to žene koje su spomenute u Koranu. To su prije svega Hava, to jeste žena Adama a.s., zatim Marijama a.s., Faraonova žena, žena Zakirija a.s., Ibrahimova žena, Musaova žena, Musaova majka, Musaova sestra, Belkisa, to jeste koja se spominje u suri An-Naml, i to je inače jedno od najljepših kuranskih kazivanja, zatim Hawla bint Hakim ili Hawla bint uh, Tha'laba, o kojoj se govori, o kojoj ćemo kasnije govoriti, koja je spominuta na početku sura Al-Mujadala, zatim od onih žena koje se spominju u negativnom kontekstu jesu Nuhova žena i Lutova žena, zatim Abu Lahob, Abu Lahobova žena koja se spominje u suri Tabbat Jada i Lahbi Watab, zatim žena uglednike Egipta, žene iz grada, uh, ona žena koja para, to jeste koja je spominuta u suri Nahal, gdje Allah tabarak wa ta'ala kaže وَلَا تَكُنُوا كَلَّتِي نَقَدَدْ غَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةِ Nemojte biti poput one koja, uh, koja para ono što, što isplati. Naravno, da govorimo svakoj od, od ovih žena, također iziskuje vremena, međutim, ja sam mislio da večeras se samo, uh, da kažemo, da se samo uh, zadržimo na tri ajeta iz sure At-Tahrim. Sure At-Tahrim, uh, zadnja tri ajeta ove kuranske sure spominju četiri žene. Spominju četiri žene. spominju e, ženu Luta i Nuha, i spominju Faraonovu ženu, i spominju Marijam, alaihissalam. Ova tri kuranska ajeta e, govore, odnosno spominju četiri, četiri žene. Dvije od njih e, se spominju kao žene koje su nevjerkine, to jeste koje nisu vjerovali u Allah, tabaraka wa ta'ala, dok se druge dvije spominju kao primer, kao primjer istinskog vjerovanja. U ovim ajetima uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah nam kao primjer navodi ženu Luta, odnosno ženu Nuha i ženu Luta. Znači ženu dvojice Allahovi poslanika. Nuh, alaihi salam i Lut su bili dvojice od Allahovi poslanika. Allah tabaraka wa ta'ala je dao ovim poslanicima žene koje nisu povjerovale u ono sa čim su oni došli. I zato uzvišan je Allah o ovim ženama kaže كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين one su bile udate za dvojicu naših pobožnih robova to jest za dvojicu naših poslanika fa khanatahuma al su nije dvije prevarile njih dvojicu Ovdje se po konsenzusu islamskih učenjaka i mufessira ne da su im pravadile u smislu nemorala, da su učinile blud ili nešto tako, jer Allah tebara ta'ala je sačuvao poslanike od nečega sličnog e, poput toga. Međutim, misli se da njih dvije nisu povjerovale ono sa čim su, sa čim su oni došli. I zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala فَخَانَتَاهُمَا Pa su njih dvije prevarile njih dvojicu. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا I to im, to jeste to što su njih dvije bile udate za dva Allahova poslanika, to im ništa nije koristilo na sudnjem danu. وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ I njima će biti rečeno, uđite u vatru sa onima koji će ući u vatru. Uzvišeni Allah ovdje prije svega ovaj primjer navodi iz razloga da vidimo da, draga braći i cijene sestre, rodbinska veza u islamu nema nikakve veze. I da čovjek koji bude imao nekog svog bližnjeg, pobožnog i odanog vjeri, kao što je, na primjer, svejedno da se radi muž ili žena, ili otac ili majka, to mu ništa na sumnjem danu neće koristiti. I zato Allah vam mudrost je bila da čak i blizu Allahovi poslanika se nađu oni koji se nisu koristili od onoga sa čim su oni došli. Pa je tako prva namjera ovoga primjera koje se ovdje spominje, jeste da znamo da rodinska veza ništa neće koristiti. I zato pogledajte za šetak ovog kuranskog ajeta, gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže da će njima dvijema biti rečeno وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِ uđite u vatru sa onima koji će ući. I zato pogledajte, subhanallah, kako čovjek može nekada biti blizu znanja i blizu korisnih stvari, međutim da od toga nikakvu korist, odnosno pouku i poruku ne uzme. Da nas Allah, tabarak wa ta'ala, od toga sačuva. Međutim, sljedeći primjer koji dolazi je jedan primjer, da tako kažem, o kojoj malo znam I osoba i ličnost o kojoj se malo zna. A to je žena faraona. Žena faraona koji se spominje u Kur'anu na, na mnogo mjesta sa Musaom alaihissalam. I zato, e, možda vam je poznato, možda ne, da u Kur'anu od svih kazivanja, da se najviše spominje kazivanje o Musaom alaihissalam i Faraonu. Od svih kur'anskih kazivanja, najviše se spominje kazivanje o Musaom i Faraonu. Zbog čega? Zato što je ovo, kao što se kaže, najduža borba i najduža bitka koja je bila u historiji čovečanstva između istine i neistine. Ovaj faraon u svoje vrijeme je bio najveći, tako da kažemo, silnik, nevjernik, nepravednik na dunjalu. Međutim, pored svega toga što je bio i Allah tabaraka wa ta'ala mu je podario, odnosno da kažemo dao nekoliko čuda. Pa je tako, na primjer, Musa salam odboje u njegovoj kući. Jer ga je našao kao dijete koje je bilo bačeno, pa ga je uzao. Pa je njegova žena, ova koja će biti govora u ovoj kuranskoj suri, rekla je, ostavi ga, on će biti sreća i meni i tebi. Pa je faraon tada rekao, bit će tebi, međutim, meni nije to dijete sreća. i Allah je dao da ovo dijete bude srećan. Ova žena koja je bila, da kažem, udata i uz najvećeg nasilnika svog vremena tada, uzvišeni Allah je dao da ona povjeruje u Allaha Đerlašanuhu, to jest da povjeruje u ono sa čim je došao Musa a.s. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u ovom ajetu وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ A Allah onima koji vjeruju navodi primjer žene faraona. Prethodno pogledajte primjer, navodi se primjer dvojice poslanika i njihovi žena. Kako nisu se ništa oporisili od svojih muževa, to jeste od onoga sa čim su oni došli od poslanstva. Međutim, sada u ovom ajetu uzvište, u sljedećem ajetu Allah navodi drugi, drugačiji primjer, a to je žena najvećeg nasilnika svog vremena. Ova žena je povjerovala preko, kao što se navodi u tefsirskim tigama, preko jedne sluškinje faraonovi koja je bila zadužena da pazi faraonove čerke, to jeste tačnije da je češka. Kao što je došlo u musnadu imama Ahmeda sa Hasan Senedom. Da je žena koja je češkala faraonove čeri, da jedne prilike kada je češkala, da je češanj pao. I da se sagjela da uzme da je češan i rekla je Bismillah. Spomenula je Bismillu kada je tijela da digne češan. Pa čerka kada je čula da je ona rekla Bismillah u ime Allaha, a tada odmah svi su vjerovali da je faraon Bog, I zato faraon kada se obraća i kaže, znate da ima niko drugi, znate li vi za nekog drugog Boga sa mene, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva o takvih riječi. Pa kada je čula da je spomenula neko drugo božanstvo sem njenog oca, čerka je rekla, zar ti imaš božanstvo i zar ti imaš Boga sem mog babi? Pa ona rekla, ova sluškinja je rekla, moj Bog i Bog tvoj, tvoj, Bog tvoj babi je Allah. Pa je čerka rekla, hoće li obavijesti ovome babu, faraona, ona je rekla, obavijesti kada je faraon to čuo, normalno zove da se dođe sa njom, bila obična sluškinja. I rekla je, zar imaš ti drugog Boga se mene? Ona mi je ponovo rekla, moj Bog i tvoj Bog je Allah. Pa on radi svog zuluma i nepravdi tiranije naredio da se ova žena ubije. Međutim, ne samo da se ubije, da se ubije na način kako su to učinili u, tom, u to vrijeme. A to je da se donese nešto poput velike posude u kojoj će biti ključalo ulje i da se u to ubaci. Međutim, prije nego što se u to ubaci živa, faraon je naredio da se, uba, da se sva njena djeca ubace prije njih. Da vidi kakva je kazna za onoga koji kaže da postoji neki drugi bog sam, sam faraona. I tako je učinjeno. I zato poslanik alaihi salatu wasalam kaže, hadisu koji je zabilaž imam Ahmed, kad poslanik sallahu sallam govori o mi'arađu, kada je poslanik uzdignut i dušom i tijelom i kada je vidio prizore žennata i žehennama, a kada je poslanik sallallahu alaihi sallam, pa sam kaže prošao, pored jednog mjesta odakle je došao lijep miris. Pa sam pitao Džibrila, pitao sam Džibrila šta je ovo, pa mi je Džibril rekao ovo je mjesto faraonove sluškinje i njene djece. Hadis se kao što rekao, musnadu, musnadu imama Ahmed. I zato pogledajte kako ovdje uzvišeni Allah tebara koja ta'ala nam govori o ovoj ženi koja je povjerovala preko ove sluškinje. I naravno ona, kada je vidla šta je učinjeno sa njom, znala je da će isto to zadesiti i nju, pa makar bila njegova žena. I zato u ovom kuranskom ajetu uzvišeni Allah nam navodi njenu dovu. Znači što je obraćanje onoga koji zna da će napustiti dunjavog. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ A Allah vam kao primjer navodi žene faraonove kada je rekla Rabbi beni li indaka bejta fil džanna. Allahu sagradi mi kuću. Rabbi, uh, Allahu sagradi mi kod sebe kuću u džennetu. I sačuvaj me od faraona i njegovog djela i sačuvaj me od ovoga nepravednog naroda. Faraon isto tako, kada je čuo za svoju ženu da je povjerovan, u Allah tabaraka wa ta'ala naredio da se ubije. I zato pogledajte kako od primjera e, poznatih tirana kroz istoriju čovečanstva, da ubijaju i svoje najbliže kada ih se suprostane. I zato isto tako je faraon, kao što Allah tabaraka wa ta'ala govori na nekoliko mjesta, pobije one svoje siherbaze. koji su bili njegovi čarobnjaci. Međutim, kada su povjerovali u Musa i kada su pali na seđdu, Faraon je naredio da se pobiju. I poznat vam je njihov odgovor da su rekli faqdi ma anta qad inma taqdi hadil hayata ad međutim ti činiš šta ćeš činiti to možeš činiti samo na dunjavu. i tako su i oni prije njih također faraonova žena znali su da ta da to kažnjavanje od faraona koje dolazi može da bude samo na dunjavu. Nijukom slučaju ne ahiretu ovo ovaj je dunjalog prolazan. I zato da čovjek može da da prednost, prednost nečemu što je prolazno, prolazno nečim, nečemu što je vječno. Posle ovoga uzviše Allah tabaraka ta'ala navodi primjer Marijeme, majke Isa alaihi salam, koja je bila potvorena da je učinila blud. Jer Allah tabaraka ta'ala je dao čudo, a to je da ona rodi bez muža. Da rodi bez muškarca. I zato Isa alaihi salam je rođen bez, bez, bez oca. Allah te wa ta'ala da dao to da se vidi da Allah kada da učini što on hoće. I druga stvar, to je bilo iskušenje Nuh. I da posle toga također druge vjernice vide da mogu da padnu iskušenje. I zato nešto možda što najgore, najgore može biti za poštenu i černu ženu, jeste da je neko optuži za zinavuk. I zato Allahuma mudrost je bila da se ovi kuranski ajeti spominju upravo u suri koja je počela sa govorom o Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha, gdje su objavljeni ajeti će povod bio Hafsa i Aisha radijallahu ta'ala anha. I zato mu feseri kažu da ovim ajitima išaret Aisha, e, ženi Allahu akusanika sallallahu alaihi wa sallam, da išaret njoj, da bude strpljiva radi onoga slučaja potvore koji se desio. Poznato vam je da je Iša, Hazreti Iša radijallahu ta'ala anha, bila potvorena da je učila blud sa Safvan ibn Mu'attalom. I da su došli ajeti u suri Nur u kojoj gdje su potvrdili njenu nevinost i je došla naredba da se kazne oni koji su govorili da Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha počela bu, uh, rud i zinara. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva, iako danas postoji sekti u pravac, kao što su na primjer šije i drugi, koji tvrde da je Hazreti Aisha počinila, da je počinila blud sa Safan ibn Mu'attalom, da uzvišen je Allah u toga sačuva. Uh, ono što vidite u ovim ajetima, jeste da vidimo, uh, kako da kažemo, da se govori o mudrostima iskušenja, normalno, sve ovo posmatramo u svijetu, E, kako žena muslimanka gradi svoju ličnost, uh, u svijet, znači, uh, iskušenja, zatim obraćanje uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala u nevoljama, zatim mjera dunjaluka i hirata, i da nijedna stvar, znači, da se posebno osvrnemo u zadnju, da nijedna stvar na dunjaluku ne može biti razlog da se dadne prednost njoj nad zadovoljstvom uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato razmislite samo kako jedna žena koja živi u najvećim blagodatima tog vremena i živi u najvišem, najvećem raskušu tog vremena, znači na dvorcu faraona i njegova žena, kako daje prednost e, da bude ubijena radi zadovoljstva uzvišenog Allaha te baraka ta'ala, to jeste da ne ostane u vjeri, u vjeri ovoga vjerovoga čovjeka. I zato normalno iz ovoga ne uzmoju poruku, povuku samo žene, nego isto tako uzmoju muškarci. I zato, draga vreća, ukoliko je stvari koji se dešavaju iz dana u dan, međutim koji odvode čovjeka od zadovoljstva uzvišenog Allaha te baraka ta'ala i koliko puta čovjek biva iskušan da uradi onu stvar koja će ga tačno, odnosno koja ga ravno vodi u Allahu srđbu, koja ga vodi u džahnama. A rekli smo da ono što je cilj i muslimana i muslimanke jeste da rade na onom sa čim će steći zadovoljstvo uzvišenog Allaha tebareke wa ta'ala. I zato čovjek, subhanala, ovaj dunja, ovaj dunjaluk je pun iskušenja i teške momenata. Međutim, ovaj dunjaluk ide. I svaki trenutak na ovom dunjaluku te vodi ili ka Allahom zadovoljstvu ili ka Allahom srđbi. I svaki trenutak na ovom dunjalku te vodi ili ka džennetu ili ka džahnemu. I ovaj dunjalk je taki da ćete možda nasmijat jedan trenutak kako bi te rasplakao vječnost. Jer ćete rasplakat jedan trenutak kako bi te nasmijao vječnost. I najteže što čovjek može nositi na dunjalku jeste vreme griha. Najteže što čovjek može nositi na dunjalku jeste vreme griha. I zato najdraži momenti u životu jednog čovjeka na dunjalku jeste kad se kaje uzvišan Allahu tebareku wa ta'ala i kada osjeća da je od Allahovi djelašanuhu pokornih robova. I zato, subhanahu, ako pogledamo, pored svega toga gdje nas uzvišeni Allah tebareku wa ta'ala poziva da se njemu vratimo i da budemo ličnosti koje će e, graditi svoju ličnost samo na Kur'anu i sunnetu i onome što vodi ka Allahom zadovoljstvu. Pored svega toga uzvišeni Allah nas poziva da mu se pokajemo i da mu se vratimo i da čovjek ne znam kakav da bude, da nikada nije kasno da se vrati Allahu tebareke ve taala. Međutim normalno sve ono što je došlo da se govori o Allahu o Allahu i milosti. Ne treba razumjeti da čovjek može raditi od grijeha šta hoće, da može ostavljati djela, a da će mu se na kraju uzvišeni Allah tebareke ve taala smilovati. Još jednom kažemo da je Allah tebareke ve taala milost velika. I da Allah tebareke ve taala milost obuhvata sve. I sve ovo sa čim se ljudi sa ova milost među ljudima na dunjalku je samo jedan od 99 dijelova Allahove tabaraka wa ta'ala milosti. Ostale dijelove milosti uzvišanog Allaha tabaraka wa ta'ala, Allah je sačuvao za ahiret. I zato kao što je došlo u hadisu Ebu Sa'id al-Hudrija, a to je jedan od velikih hadisa u kojem se govori od jednom od prizora sudnjeg dana, jeste kada se govori o tome kako će ljudi prelaziti preko silat čuprije. Znate da je to jedan od prizora ahireta, da će ljudi prelaziti preko sirača prije i da će biti oni koji će brzo preći. Međutim, biti će oni koji će skoro preći. Biti će oni koji nikako neće preći, koji će pasti u džahnem. Oni koji pređu preko sirača prije, preće uzvišenom Allahu tabaratu wa ta'ala, Oni koji će preći, preko sirat ću prije, reći će uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, gospodaru, ali bilo je sa onih koji su i klanjali, i postili, i hađ obavljali, ali su ostali u džahennemu. Bili su oni koji su i klanjali, i postili, i hađ obavljali, ali su ostali, to jeste, pali su u džahennemu. Pa će uzvišeni Allah tabaraka tu ta'ala reći, vratite se, to jeste oni koji su prešli preko siraču. Vratite se i izvadite iz vatre svakog onoga u čijem srcu nađete koliko je dinar dobro. Vani se kaže, pa tahrimu suvara fa'ala na. Pa će uzvišeni Allah zabraniti njihova tijela džahnamskoj vatri. To je s ovim ljudima koji će se vratiti. Pa će se vratiti i izbavit će iz džahnama svakoga u čijem je srcu bilo koliko je dinar dobro. Pa će se vratiti i reći uzvišeni Allahu, nismo ostavili u njemu nikoga od koji si nam naredio, a da ga nismo izvadili. Pa će uzvišeni Allah, tebara kao ta'ala, reći, idi i vratite se i izvadite iz djehennema svakog onoga u čijem srcu nađete pola dinara dobe. Pa će se vratiti. Pa juhli džuna halqan kathira. Pa će izvaditi mnogo ljudi. Pa će reći Allahu, nismo ostavili nikoga, a da ga nismo zvili. Pa će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala reći, idi i vratite se i izvadite iz djehennema onoga u čijem srcu ima koliko je zrno dobe. Pa će isto tako učiniti. Pa kada izvade i kada treći put se vrati, kada, kada kažu Allah nije osno niko, uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala će reći šefa'ati malaika, wa šefa'ati nabijun, wa šefa'ati mu'minun, wa lam jebqa illa arhamur rahim. Kaže, zagovarali su i malaci, i poslanici, i dobri ljudi. I nije ostao niko osim najmilostivi, to jeste osim Allah. Pa će onda uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala i posljednji izvaditi jedan broj ljudi iz džahnama. kaže kad saru u humana. Kaže ljudi koji su gorili u džahnemu, koji su postali poput, znači humaman, koji su postali ugarili. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ih baciti u rijeku života, pa će ponovo oživiti kao što su nekada bili živi. Pa će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, idite i uđite u džahnat. I vaše je sve ono što vidite. Pa će, uzvi, pa će reći, a to su posljedni koji će ući u džahnat reći će Allahu, dao si nam što nikad nikome nisi dao. A posljednicu, posljednicu koji će ući u džennet. Pa će im uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala reći, vama pripada, će im reći, vama pripada i više od toga, da ću vam svoje zadovoljstvo i nikada se na vas poslije ovoga neću nasaditi. Subhana, pogledajte Allahu tabaraka wa ta'ala na Međutim, da se samo, samo obratimo pažnju na jednu stvar, ljudi kojima će Allah tebara kod ta'ala reći vratite se i izvadite iz djehennema onoga u čijem srcu nađete trun dobro. Hadisu je došlo kako će prepoznati te ljude. Kaže, fa ja'rifunahum bi etheri sujudi. Prepoznat će im o trgovima seđne. To jeste i ovi ljudi koji će biti izbavljeni, obavljali su namaz. Međutim, pored svojih griha, radi svojih griha zaslužili su da budu uslovnici vatre. Kaže, fa ja'rifunahum, ovo su riječ poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nisu moje riječi. Fa ja'rifunahum bi athari suđudi. Kaže, znače i po tragovima seđde. To jeste i ti koji će biti izbavljeni, obavljali su namaz na dunjavu. فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر سجود jer Allah je zabranio džehennemskoj vatri da jede tragove seđde. I čovjek i vjernici koji radi grijeha uđu u džehennem, gori će na njima sve osim mjesta seđde. To jeste čala i nosa, znači što je padalo uzvišenom Allahu tebareke ve taala i zato pogledajte da uzvišeni Allah tebareke ve taala kada govori o milosti kada govori o svom pokajanju kaže wa inni la laghafar liman taba wa amana wa amila salihan Ja sam uistinu milostiv onome koji se pokaje i koji počne vjerovati i činiti dobra djela, su mehteda. A zatim krene pravi put. Toga obuhvata Allahu tebara ta'ala milosti. I zato pogledajte ajete u kojima se govori o džannatu, džahannamu, vidjet ćete da Allah tabaraka wa ta'ala uvijek naglašava da će Allah vam milo zadesiti one i obuhvatiti one koji vjerujući ne dobra djela. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته A što se tiče onih koji su vjerovali i dobra djela činili, nije će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uvesti u svoju milost. I zato nijekom slučaju čovjek ne može da kaže griješ, praću šta hoću, neću obavljati namaz, ne, Allah tabaraka wa ta'ala će mi se smivati. organi nisu ništa drugo nego plod ljudskih srca. I ono što je na tvojom jeziku, što je na tvojim djelima, to je samo u stvari ono što je u tvom srcu. I zato ko vjeru Allah, tabaraka wa ta'ala, koga se boji, koga vodi, ko od njega strahuje, ne može da nema vremena u svom danu 20 minuta da padne Allah, tabaraka wa ta'ala, da se što. Onaj ko vjeruje Allah i zna šta ga čeka, i zna sve to, ne može da od 24 sata, ne može da odvoji 24 minuta. To je nemoguće. I zato, draga braći i sestre, ono što uvijek moramo da se uh, vraćam i da drugi je savjetio, misle na nas. Da čovjek govori da je muslima u smislu nekog nacionalnog, uh, da kažemo, uh, u smislu da je čovjek muslima, nije srbi, nije hrvat, međutim da govori što govori, da ne obavlja namaz, da, da nema pod sebe imanskih šartova, znači teško je da se sa mirske strane takva osoba E, tako da kažemo, tretira, tretira osnovan. I zato koliko smo samo potrebni da govorimo o ovim osnovnim, osnovnim stvarima I zato što on kaže, vraćamo se, znači, pogledajte faraonovu ženu, koja se zvala Asija, znači nije spomenuto njeno ime u Kur'anu, međutim, e, e, došlo je u hadis poslanika sallallahu sallam, da je njeno bilo ime Asija bin Muzahem, i pogledajte e, kako je uzvišenje Allah tebalak wa ta'ala ovoj ženi dao snage, iako su žene u većini slučajeva, tako da kažemo, mnogo osjećajnije od, e, od muškaraca. I dosta, da kažemo, vanjski uticaj mogu da utiču u smislu da učine ženu slabo. Znači, ova žena, radi svoje jačine, svog imana i svog uh, straha od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i svog zdravog razuma koji uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao, uzvišeni Allah je učinio da se spominje u Kur'anu sve do sudnjeg dana. Kao što se spominje druge žene, kao što je na primjer Marijam, alaihi majka Isa, o kojoj cijela kur'anska sura, o kojoj cijela kur'anska sura nosi naziv, a to je sura, sura Marijam. <clears throat> Kada je u pitanju, e, druga stvar, to jeste značaj žene muslimanke u Kur'anu, E, ovu stvar možemo posmatrati tako što ćemo vidjeti, odnosno gledati i razmišljati koliko je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala počastio ženu islamu. I prije nego što počinem govoriti o tome koliko je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala počastio ženu islamu, da pominje vam i kaže vam, a vi to dobro znate, da danas živimo u vremenu kada ljudi, odnosno nemuslimani, žele da predstave islam kao nešto ružno. I zato ste svjedoci koliko u ovom vremenu u kojem živimo, koliko se vodi kampanja i ratova protiv islama i muslimana. Međutim, uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kao što je dao da upući faraona sa odgoji Musa i da njegova žena povjeruje isto tako ovi koji govore protiv islama, uzvišen je Allah je dao da se islam najbliže širi u njihovim kućama. I zato vidite kako se islam širi po Americi, kako se širi u Evropi, općenito i tako dalje. E, ovi ljudi koji govore protiv islama posebno ciljaju ženu muslimanku. Hoće da kažu da je žena muslimanka nazadna, da je islam ne daje nikakvu pravu, da kroz istoriju bila niko i ništa i tako dalje. Normalno na ovo nežalost mogu da, e, da kažem da se ufate ili da na to nasjedaju ljudi koji nemaju znanja, muslimani koji nemaju znanja o islamu. Iako u isto vrijeme vidimo e, nemuslimane obrazovane ljude koji su čitali i imaju želju da čitaju islam, koji govore da to nije tako. I govore i brane islam i muslimane, iako, iako nisu muslimane. Međutim, e, želio bi sad da se osvrne ukratko na jednu stvar, a to je na uh, kratki osvrt na pogled, uh, kakav je bio pogled žene u zapadnoj kulturi. Znači, da kažem, kroz njihovu uh, vjeru, kroz njihovu ideologiju, zatim kako su, kako su postupali uh, prema ženi. Kako, na primjer, kod kršćana, kod katolika, pravoslavaca, u petom stoljeću nailazimo na raspravu da li žena ima dušu ili ne. Kažu muškarac ima dušu, međutim, da li žena uh, ima dušu ili ne, znači kod njih se njihovo ulema oko toga razišla. Pa jedni kažu ima dušu, drugi kažu nema dušu. U Francuskoj također, 586. godine uh, poslije Nove Jere, nailazimo također na raspravu da li je žena insan ikako ili ne. Znači, raspravljaju su o tome da li se za ženu može reći da je insan ili ne. E, zatim također one izreke koji su donekle, nažalost, poznate i e, na istima našeg naroda, u smislu da je žena zlo bez kojeg se ne može, znači to nije nešto što smo mi, hajde tako da kažemo, što bići narod izmislio, nego je to nešto što ima osnove u kršćanskoj, u kršćanskoj teologi, e, teologiji. Također, osnova isposlištva, a to vam je poznato da njihovi e, veliki broj njihovi svećenika, da sreženi, odnosno sama ideja e, isposlištva, zašto dolazi? Dolazi zato e, što smatraju ženu nečim nečistim i kažu da ako čovjek hoće da dođe do neke duhovne čistote i do neke duhovne sfera, da mora skroz, skroz potpuno da se, da se okani tog zla koji se, koji se nazivaju uh, uh, žene. Također, kod njih postoje mišljenja da žena nikako ne može nikada da dotakne inđil, Znači, kod nas smatra, na primjer, da i žena i muškarac u određenim slučajima ne mogu da dotaknu Kur'an, međutim, to se odnosi u određenim slučajima na muškarac, u određenim slučajima na ženu, međutim, kod njih postoje mišljenje da žena kao žena nikada ne smije da dotiče, da dotiče ovaj, e, Boži ukljiv. Također, e, čak do 1805. godine u Engleskoj je bio e, za, e, na snazi zakon u kojem se čovjeku dozvoljava da proda svoju ženu, da proda svoju ženu kao, kao robu. E, kao robu. Normalno, Na svom tome se gradi ova kultura i civilizacija koju danas posmatram i nažalost e, ovome malo imamo, malo imamo informacije. I tako u stvari možemo vidjeti ko je taj koji nama govori o tome koliko je Islam, odnosno Kur'an, koliko su dali počasti ženi kao ženi. I zato ću se sada vratiti da samo vidimo, znači, mnogo, nekoliko stotina godina prije o svih ovih govora, kako je Islam, odnosno kako je Kur'an i sunnet, kako je posmatrao kako je posmatrao ženu. Normalno ovoj stvari možemo govoriti, to jeste posmatrati kroz, da govorimo, na primjer, o počasti žene muslimanke kao majke, o počasti žene muslimanke kao supruge, o počasti žene muslimanke kao pčerke i tako dalje. Međutim, ovo ću započeti samo jednim, u stvari sa nekoliko predaja, da vidimo koliko je Kur'an dao pravo i počast ženi, a to je, na primjer, e, zabilježi imam Buhari u svom sahimu, od Omera, Hazreti Omer radi ta'ala anhu, da kaže, kaže, mi takum je Allaha, prije dolaska Islama, mi do dolaska Islama nismo ženu smatrali ičim vrijednim. Kaže, sve dok nije došao Kur'an i dok Allah o njima nije objavio ono što objavio. Ima Buhari isto tako zabilježio Ibn Omara, radi Allah tada anhu, da Ibn Omar govorio, kaže, u vremenu kada se spuštao Kur'an, jer znate da Kur'an nije objavljen od lampu, nego da je objavljen u periodu od više godina. U vremenu kada se objavljivao Kur'an, kaže Ibn Omar, Kaže, mi smo se bojali da se raskomodimo, to jeste da uh, jednostavno i sa lahkoćom se obraćamo i pričamo sa svojim ženama. Bojeći se da neće biti objavljeni ajedi gdje će nas ukoriti. Normalno ovo je rekao iz nekog prijateljnog iskustva, zato što je prije neko nešto rekao ženi, pa je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala objavio ajde da se vodi računa kako se postupa prema ženi. Kaže, nismo smjeli da se jednostavno obraćamo ženama u vremenu kada objavljima kore. Bojeći se da na, neće doći ađe da nas ukore. Pa kaže kada je umro poslanih sallallahu alaihi wasallam, da je lemna on visalna. Onda smo, kaže, počeli sa lahkoćom da se obraćamo svojim ženama. To jeste bez ovoga straha. Od takvih slučajeva koji su bili, je slučaj žene koje sam rekao, ne spomenu, koje se zvala Hawla bint Tha'alabe, o kojoj govori uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala u suri Mujadala, kada kaže uzvišeni Allah, kada sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها Allah je čuo riječi one koja sa tobom raspravlja o svom mužu. Ova žena je došla Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i, wa sallam i rekla Allahu poslaniče, moj muž je pojeo moju mladost. To jeste bila sam sa njim dok sam bila mlada. Pojeo je moju mladost. Kaže onda, kada sam ostarila, kaže onda je zahara minni, onda me razveo. Međutim, moj izraz zahara minni, to je jedna vrsta razvoda u islamu. To je da čovjek kaže svoje ženi, ti si mi haram. To jeste ti si mi haram kao druge žene. Ovo se ne smatra kao i drugi razvodi, čovjek treba određene stvari da učini kefare kako bi se vratio svoje žene. Međutim, ovo kada je rekao, otišao je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i poželjala mu se na ovo što je rekao njim duša, na ove riječi. Pa uzvišen je Allah objavio nekoliko ajeta sa početka sura Nujad. Uzvišan je Allah i čuo riječ one je sa tobom raspravljao o svom mužu, Allah sve čuje, sve vidi i zatim ajete na koji se sami možete vratiti. I zato kaže Hazreti Aisha radijallahu ta'la anha, kaže kao da sada, kao da sada iskuće slušam haulu kada dolazi i žali se poslaniku sallallahu alaihi wa I pogledajte kako bi se čuvao, kako bi se se čuvao pravo ove žene, uzvišan je Allah tabaraka wa ta'ala je ukorio njenog muža, odnosno došli su ajeti koji govore o propisu koji su vezani kada čovjek rekli svoje ženi tako i tako. I zato jedne prilike, Hazreti Omer, kada je bio halifa, prolazio je pored jednog mjesta i došla mu jedna žena i nešto od njega tražila. I Omer, koji je tada bio predsjednik države, je dugo vremena ostao sa njim. Pa su mu došli ljudi i rekli su mu o vladaru, dolazi ti jedna stara žena, kaže, toliko vremena ostaješ sa On kaže, znaš li ti koja je ova žena? Kaže, ovo je haula. Ovo je žena o kojoj je uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala objavio ajit. Kako mi Allah da mi se obraćala do mraka, ostao sam. Znači iz počasti prema ovoj ženi, radi toga što je dao uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala, što je dao. Kao što rekao, o počasti žene muslimanke možemo posmatrati na više razvišenosti. Znači čak kada bi se vratili na neke pravne stvari, znači možemo vidjeti koliko je islam počasti žena. Naprimjer, jedna od tih stvari, da žena u Islam, žena muslimanka, ni u kojem slučaju nije obavezna da izdržava samu sebe. Uvijek je neko od muškaraca obavezan izdržava ženu. U smislu, ako, je, e, ako nije udata, njen otac je obavezan da izdržava. Ako nema oca, onda zna se taj redoslijed islamskom pravu tamo. Ako je udata, obavezan da izdržava njen muž. I tako dalje. Uglavnom, iz razloga da žena ne bi bila u prilici da doživi neku neugodnost, uzvišeni Allah tebara ta'ala je propisao da je uvijek neko taj koji mora da izdržava ženu. Međutim, ono pošto posebno možemo vidjeti ko će žene, jeste da braću cijene sestre, ako se vratimo i vidimo koliko uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala naredio čovjeku dobročinstvo na tebi. I ova je stvar, subhanallah, stvar koje većina nas nismo svjesni. Šta u islamu znači dobročinstvo na tebi? da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ A tvoj gospodar je naredio i odredio da se obožava samo on i da sa roditeljima čini dobročinstvo. Na koliko mjesta uzvišeni Allah wa ta'ala kaže Allah vasajna insan, mi smo čovjeku ostavili kao oporuku da čini dobročinstvo svojim roditeljima. I zato pored toliko hadisa koji su došli ajeta i hadisa, spomenući samo događaj, kada je Ibn Omer, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike bio na hađu. I vidio je čovjeka kako je došao na hađ sa svojom majkom i ispočasti prema svojoj majici. Ne zato što mu majka bila bolesna. Stavio svoju majku na leđa, to jeste ukrukio, što mi kaže. I umjesto da ona obavlja tavav sa njom, on je tako obavljao noseći mu na leđu. I kada je to završio video Abdullah Omera, koji je bio poznat učenjak u vremena, sin Omera ibn Khattaba, jedan od najvećenih ashaba, Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, i kada je video to došao njemu, i kaže mu, o Abdullah, sin Omerov, vidio si ovo što sam učinio. Misliš li da sam joj se s ovim što sam uradio odužio? Za sve ono što je ona trpila prema meni, to prema djetetu. Kaže, etarani, da vidiš li me i smatraš da sam se sa ovim odužio? On pa kaže, Abdullah ibn Umar, la vallahu wala bi talqati wahda. Kaže, ne tako mi Allaha, nisi joj vratio, niti ona jedan njen porođaj nije. Znači pogledajte koliko je, što znači dobročinstvo prema rodu. Prenosi se u biografiji mama Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, koji je bićo od tadašnji vladar, zato, e, znači ovo je čudno bilo bićo vam. Znači tražili su od Ebu Hanife, rahmatullahi alaihi, da bude, da bude kadija, da bude glavni kadija. Međutim, odbijao je. Nije tijelo da se prihvati kadijuk. Zato što je to smatra odgovornost. I zato je naredio vladar da se bićuje. Znači neće sad biti muftija, neće biti kadija, jer sada ćemo te bićovati. Pa su ga bićovali toliko da je padao nesvijest. Isto kao što imam Ahmed bio bićo. I zato subhana pogledajte što znači iskušenje. Od četvorice halifa samo jedan umro bilo na srču. Svi drugi su ubijeni. Od četvorice imama samo jedan nije bio bićo. Znači Ebu Hanife je bićovan, ima Malik je bićovan, ima Ahmed je bićovan. Jedan imam Šafi nije bio bićovan. Sve sa trojicu drugu je vladar tog vremena bićovan. Pa kaže imam Ebu Hanife posle toga, kaže tako mi Allah, kaže strah kako će moja majka doživjeti ovo bilo mi je teže od samog bičovanja. Strah kako će moja majka ovo doživjeti, bilo mi je veće od samog bičovanja. Znači, pa još jedno kažem, pogledajte kako je, kako je Islam počastio ženu kao majku. Također, ako pogledamo kako Islam počastio ženu kao čer, je ovo navodi zato što nije bila samo uh, poznato kod Arapa, da su Arabi imali svoj nekakav loš odnos prema kćerima, nego isto tako, znači danas, kod dosta ljudi kada vam kažeš E, šta se dobio, dobio sam čerku, ono, nije mu drago kao kad, da je dobio sin. Znači, to je također jedan e, običaj koji je paganski običaj. Međutim, ako pogledajte zašto su Arabi ubijali svoje čeri, znači, subhanallah, čudo i bret. Arabi su ubijali svoje čere bojeći se da im neće donijeti sramotu. To jeste, bojala su se da im čerka neće počiniti blud ili zinalut i da tako neće donijeti sramotu u to plane. I zato je bilo kod njih raširan ubijaju svoju žensku djecu. Da Allah se čuva normalno od ovakvog običaja. Znači ti danas ljudi ne iz ovoga, nego iz nečeg drugog smatraju mušku djecu, tako da kažemo dražu, nego, nego žensku djecu. Ako pogledamo normalno, uzvišnje Allah tebara koji ta'ala, na primjer, kada govori o darivanju djece, kaže u jehaku ima ješaku i nad, u jehaku ima ješaku dhukur. Kaže, on daruje žensku djecu kome hoće, a kome hoće daruje mušku djecu. Pa kaže u Pogledajte kako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spomenuo prvo žensku djecu, pa tek onda spomenuo mušku djecu. E tako imam Ahmed govorio da su svi poslanici bili očevi kćeri. Da poslanicima Allah uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nije davao sinove, nego im je davao kćeri. Također ako vidimo hadis u kojem se govorio o vjernosti kćeri, vidjet ćemo kako je Islam dao uh, pažnju ženi muslimanki kao kćerki. Tako na primjer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježio ima muslim i termizu od Anas ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže man ala jarijatajn hatta tabluga jaa jevme la qiyamati ana wa huwa kahatajn. Kaže ko odvoji dvije curice, dvije čerke, to jeste sve čerke, koji odvoji, kaže sve dok ne postanu punoljetne, doće na sudni dan sa mnom ovako. Pa je poslanik pokazao ovako na svoje dva prste. A u drugom rivaletu je došlo, dafale ljenne ana wa huwa kahatajn Učemo u džennet ja i on, kao što su ova dva prsta. To jeste, bit će odma na sudnjem dan uz poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E tako salaf govorio, البنون نعم والبنات حسنات والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. Kaže, sinovi su blagodat. To ste blagodat u smislu iskušenja. Znači svaku blagodat što ti uzriješeni Allah tabarak wa ta'ala dadne, to ti iskušenje. I Allah će te za to biti. A kaže, čerke su dobra djela. Čerke su dobra i lijepa djela. Pa kaže, Allah će čovjeka pitati za blagodati, a nagradit će ga sa dobrati. Također, ako pogledamo u život poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njegu ljubav prema Fatimi radijallahu ta'la anha, njegu ljubav prema njemu sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo poslanika sallallahu alaihi wa sallam kao oca i odnosa prema čerima. فدول تلاقي ليجوش لزميلة مع بخاري مسلم ولعيشة رضي الله تعالى عنها poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je umirao, znači u bolesti, kada je umro, da je rekao da mu se dovede Fatima. Da mu se dovede njegova čerka Fatima radijallahu ta'ala anha. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da se primakne. Fasarraha, fabakat. Pa je kaže nešto šapnuo, pa ona zaplakala. Thumma sarraha fadahikat. Pa je kaže nešto šapnuo, da pa se nasmijeli. Pa kaže umro poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Aisha radijallahu tala anha, posle toga sam je pitala, tako ti Allaha, što si se ono jedan put, što si zaplakala, da pa se onda nasmijela. Kaže prvi put kada, mi je, kada sam zaplakala, tada mi je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da će umrijeti u toj bolesti. A drugi put kada sam se nasmijala, rekao mi je da ću biti prva iz njegove porodice koja će otići za njega to jest koja će umjeti. Da je Fatima radijallahu ta'la anha bila i prva iz poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice koja umrla posle poslanikove, posle poslanike sallallahu alaihi wa sallam, umrla šest mjeseci posle Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam. I umrla je, bilo je 24 25 godina, znači kao mlada, udala se za Ali radijallahu ta'la anha kada imala 18 godina, a umrla je po jednom mišljenju kada je bilo 24 25 godina, pa drugo mišljenje kada je bilo 29, mada kaže Hafiz Zahbi, da je spravnije mišljenje da je bilo 24 godine kada je, kada je. Znači pogledaj, subhano, kako je mlada djevojka, znači Fatima radijallahu ta'la anha, što znači vjera u ahiret i davanje prednosti ahiretu, da je poslanih sallallahu sallam obavještava da će umrijeti brzo, da se nasmije, međutim zbog čega? Zato što će biti u društvu s i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. E, također, odnosno treća stvar, međutim kratko ću se nije dotaknuti radi vremena, e, jeste uloga žene. E, normalno, govoriti o ulozi žene možemo također da posmatramo kroz sve ove prethodne stvari. To jeste da žena vidi kakva je njena uloga kao majka, uloga kao čerka, uloga kao e, žena, supruga i tako dalje. Međutim, e, želio sam ovdje večeras da spomenem e, dvije stvari A to su e, žena i njena uloga u porodici, to jeste kao majka. I njena karijera kao majke. Jer danas, nažalost, malo žena razmišlja o svojoj karijeri kao majka. Znači, danas žene gledaju karijeru kroz ovu, kroz ovu. Naravno, ne mora znači da tu ima, da su te stvari suprotne šarijatu. Međutim, u smislu najbitnije karijere, a to je uspješne majke, danas je malo žena koja o tome razmišlja. Zato, nažalost, nažalost, znači danas e, teško možemo reći da danas ima mnogo porodica, da danas među nama ima porodica kao što je to nekada bilo, da sin poštuje babu, da poštuje majku, da ima odnos prema babi, majki kako to treba, da se djeca odgaje kako treba i tako dalje. Znači danas, nažalost, veoma, veoma malo. Znači mi smo izgubili porodice. Izgubili smo porodicu, što je nekada kod nas bošnjaka muslimana bilo porodica. I zato je veoma bitno znači, da svaka djevojka, da svaka žena razmišlja o svojoj ulozi, to jeste svojoj karijeri kao majke. Jer koliko ćemo vidjeti? Koliko ćemo vidjeti? Tu, se, tu ćemo vidjeti bitnost ovoga. I za koliko velike ličnosti islamski se krije majka koja je odgojila i dala ispravne početke svom djetetu. Pa tako ima Malik, a znate ko ima Malik, počeo sa svojim traženjem znanja zato što mu je majka rekla idi kod Rabije, to je bio najveć učenja tog vremena, i uči od njegovog znanja. To je se uči od njega, uče od njegovog ponašanja prije njegovog znanja. Pa ima Malik postao ima Malik zato što ga je njegova majka postao. Kažu za Mehmed al-Fatiha, usvajača Istanbula, da ga majka svaki dan dovodila da gleda u pravcu Istanbula. I da je govorila, moli Allah da budeš od onih koji spomenuo poslanih sallallahu sallam koji će osvojiti. Šeht koji je došao, nam posjetu prije nekoliko, prije manje od mjesec dana, naš uvaženi šeht Kurem Rađak, e, šeht Svikari Asiri, jedan od najveće uleme ovog vremena, kada su pitanje hirarki. Znači imao sam lično u svojim očima da gledam doktore, poznate doktore islamske nauka, da dolaze na njegovo predavanje, da slušaju, da ga pitaju. E, Allah me uzviše također počastio, zajedno sam sa šehom bio na jednom simpoziju u Turskoj, znači gdje sam vidio poznatu lemu da dolaze, da ljube šeha u ruke, da ga ljube u čelo, da, da ga pitaju pitanje, znači u lema se njemu vraća. Ovaj čovjek, subhanallah, vidio ste koga je vidio, znači kol, koliko je taj čovjek ponizan, Znači sva hvala što je on na onom, znači mu je sada od ilma i ugleda, nakon uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala vraća se njegove majice. I to je uvijek na tome. Da nije moje majke, ne bi bio ovo Koja mi je slala da učim Kur'an, pa me je postala ome, pa me je postala ome, pa me je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uzdigao. I također čovjek je, dolazi iz jedne sromašne porodice, kaže, mi smo bili neka ugledna porodica, međutim uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mu je dao ugled, znači da sada govorim pola sata o tom ugledu, nećete mi vjerovati. Međutim, neke stvari sam vidio, kao što vam rekao, da se poznati, poznata ulema i poznati ali i poznati doktori, da dolaze i da traže od njega odgovore na neka, na neka pitanja i da prisutuje njegovim privatnim predavanjima i tako da. E, znači, to je, tako da kažemo, e, karijera žene muslimanke, to jeste kao majke. Međutim, druga stvar jeste da žena mora također da bude normalno, samo početku kažem po pravilima šarijata, da bude aktivno u društvu. U smislu da prije svega poziva i da govori o ljepotama Islama, da govori uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala, da bude uspješno. Međutim, da sve to je, tako da kažemo, ne odvrati, da se drži oni propisa šarijata koji su, tako da kažemo, koji su naređeni. I zato ću vam spomenuti samo ukratko ovdje nekoliko primjera da kažemo šta su žene kroz istoriju Islama bile. I da nisu onako kao što e, Zapad hoće da nam predstavi da kaže da kroz istoriju islama da e, islam nikako pravo i nikako vrijednost nije da uđe. Tako, na primjer, e, kada u pitanju Iša radijallahu ta'ala anha, supruga Allahu kusanika sallallahu alaihi wasallam, imam Zarkeši, jedan poznati alim, navodi, e, navodi mišljenje, odnosno Iši kao alim u svog vremena, e, pa navodi riječ Ibn Šihaba i Zuhrija, koji kaže, kaže, kada bi se sakupilo znanje svih ljudi, kada bi znanje svih ljudi bilo stavljeno na jednu stranu, Znanje Aisha radijallahu ta'la anha je na drugoj strani. To jeste znanje Aisha radijallahu ta'la anha je veće od svih drugih ljudi, to jeste od svih ashaba Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Imam Ibn Hazm, kada je navodio ashaba Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su davali, uh, koji su davali fetve, na prvom mjestu je spomenuo Aisha radijallahu ta'la anha. Imam Ibn Sa'ad, u svom djelu Tabakatul Kubra, spomnije imena više od 700 žena iz reda ashaba ili tabiina, to jeste generacije koja je zatekla poslanika alaihi salatu wasalam ili generacije poslije, koji su prenosili hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Više od, imena, više od 700 imena žena koji su prenosili od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako, na primjer, jedan od poznatih učenjaka, Hafiz ibn Asakir, uh, umro 571. hijđarske godine, znači, samo broj žena pred kojima je učio, i pred kojima je sticao znanje, je bio veći od 80 žena. Znači ovaj učenjak je viš, učio pred više od 80 žena, znači koje su bile znači, poznati kao alimi, odnosno alime u svom vremenu. I ovom vremenu je također poznato, znači bilo, e, su poznate žene, normalno možda kod nas manje, e, koje su učene i od koje znanje uzmaju čak muškarci. Naprimjer, prije nekoliko godina je umila jedna poznata šehinca u Egiptu koja se zva Umu Sa'ad, nad kojim su dolazili veliki poznati šehovi, da pred njom uče Kur'an, da pred njom uče Kirajete, da u njegu uzmu sanat do Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E, tako isto, na primer, se navodi u biografiji Ben Sirina, poznatog učenjaka, Jalima, kaže da kada, e, kada učeni, učenici dolazili i pred njim učili, i kada bi bilo nešto nejasno, da bi on govorio, idite mojoj čerke Hafsi i pitajte njih kada bi nešto ne bi bilo jasno, na što nije on nije imao odgovor, on bi im govorio, idite kod moje čerke Hafse i pitajte njih. Tako se isto navodi u biografiji Ummu Darda, ženi Ebu Darda, radi Allah tala anha, anhu, ashab Allahu sanika sallallahu alaihi wa sallam, navodi se da je kod nje dolazio i učio čak halifa Abdul Malik ibn Marwa. A pa tako Hafse ibn Kesri u svom dobu Amilaj, ibn Nihaj kaže i dolazio je Abdul Malik ibn Marwa kod Ummu Darda i pred njom je, pred njom je sticao znači. Primjera tih žena je također spomenut još dvije. Je žena koja se zvala Fatima, čerka poznatog alima hanefijskog mezheba, Ala Alaudina Samarkandija, koji kada bi znala o fetve, ne bi njegova fetva izašla, dok ne bi njegova čerka također potpisao. Znači ne bi dozvolio da izađe fetva, osim kada i njegova čerka to potpiše. Uh, ovaj alim je napisao jedno poznato djelo iz fitka koje se zove Tuhkatul Fukaha, poklon pravnicima. Jedimo jednog učenika koji se zove Imam Kesali, I koji je bio jedan nje, njegovih najboljih učenika. I jednom mu je došao i rekao, moj učitelj uvaženi šir, ja sam prokomentarisao tvoju knjigu. Prokom, napisao sam komentar na tvoju knjigu. Knjiga od mojeg učitelja, Tuhfetul Fuha je ovako, međutim ovaj komentar je veliki. Znači veliki komentar. To je jedno od poznatih dijela, zove se Beda iz Sanaja i Tatibi Šerai, kaže, prokomentarisao sam ovo tvoje dijelo. I dao mi da pogleda. Kada je vidio dijelo, rekao mu je, hoćeš da ti dam svoju čerpu kao ženu. Pa mi je dao svoju čerpu kao ženu, I kaže se, šeraha tuhfetohu wa tazawwađe ibnetahu. Prokomentali se o njegovu tuhfu, pa je ženio njegovu čerku. To jeste, mehr, vjenčani dar, je bio ovaj komentar. Pa se kaže da je to najljepši, najljepši mehr, vjenčani dar u istoriji Islama. Još jedan sam podatak koji ćemo spomenuti, eh, a to je da, na primjer, eh, danas ono što je poznato ljudima, eh, s obzirom da mi živimo u Evropi, ono što je poznato ljudima da je najstariji univerzitet još uvijek aktivan, još uvijek aktivan na svijetu, da je to univerzitet u Bolonji, koji je osnovan 1988. godine po, jeli, po Isao alaihi salam, uh, eh, istan da je onaj stariji još uvijek aktivni univerzitet u Evropi. Međutim, neki misle da je to najstariji još uvijek aktivni univerzitet u svijetu. Međutim, istina je da univerzitet koji je još uvijek aktivan, koji je stariji od ovog univerziteta, je univerzitet koji se zove Džamiatul Qarawiyyin, koji se zove Džamiatul Qarawiyyin, koji se nalazi u Fesu, u Maroku. Ovo univerzitet koji je još uvijek jeli, e, radi, on je osnovan 229 godina prije Univerzitetu u Bologni. Osnovan je 229 godina prije Univerzitetu u Bologni. Ovaj univerzitet je osnovana žena. Osnovana žena koja se zvala Fatima bin Muhammad al-Fihri. Ova žena, e, njena porodca je došla iz Hijaza, to je iz, e, znači, današnje Mekke Medine. Činili su hijđer u Kajrawan, u mjestu današnjem Tunisu. I gdje je njen otac preselio i i posle toga su naslijedili veliki metak, ona i njena sestra, koja se zvala Menija, izgradili su, izgradili su ovaj poznati univerzitet. Znači, najstariji univerzitet u svijetu, šuvijek koji je aktivan, uh, koji je osnovan uh, e, 859. godine po Isao Ali Hissalam, je islamski univerzitet koji je izgradila opet žena, to jest izgradila i osnovana ga žena. Znači, pogledajte sve ove stvari, sve ove činjenice govore, znači, na, uh, tako da kažemo, mjesto koje, koje je imala žena kroz, kroz istoriju. E, normalno, ovo je još također upućuje na jednu stvar, a to je kako je lijepo kada se metak nađe u rukama dobrog čovjeka. Znači, u rukama čovjeka koji voli znanje, ili žene koji voli znanje. Ja sam ne prijel timo e, priliku, e, kada sam bio u Rijadu, u Saudijsku Arabiju, jer smo na večeri kod princa Naifa. To je jedan princ, nije ovaj sad Naif, što je poznat, jedan mlađi. E, međutim, veoma je blizak, e, to je unuk od e, kralja Abdulaziza. Međutim, ovaj, ovaj čovjek e, mnogo voli nauku. Znači, ako je princ, normalno živi u dvorovima. E, čovjek je i drži predavanje po džamijama, e, drži predavanje po radiju i dosta ljudi se ne zna I čak kad smo se sa njim šali govorili da dođe u Bosnu na nas posti i kaže posjeću vas po jednim da niko ne zna da sam princ. Da dođe, a da niko ne zna, da niko ne zna moje potomstvo. Kad smo bili tu godine ga navečali, znači on je pozvao svoje učitelje, svoje šehove, pretkovići, suhala na ponašanje tog čovjeka, ne vidite uopšte da se taj čovjek razlika od drugih ljudi. Znači čak njegove sluge koje ga služe, Znači, ne vidite ma baš nikakvu razliku, ne znate da mu je to rođeni brat ili mu je to, ili mu je to sluga. Znači, još jednom kažem što znači da se imetak nađe u rukama dobrog, dobrog čovjeka. E, normalno, e, nema vremena da, da govorimo o dilema oko položaja žene u slavu, jer toga je, o tome se dosta može govoriti, međutim, većina toga su neistine. I zato, na primjer, od stvari koji se spominju gdje se također govore o položaju žene u islamu, jeste na primjer da uvijek govore, pogledajte kako žena nasljeđuje duplo manje od muškarca. Istina je, u određenim momentima žena nasljeđuje duplo manje od muškarca. Međutim, u određenim momentima muškarac može da e, naslijedi više nego duplo manje od žene. Znači, u islamskom nasljednom pravu, u određenim momentima, žena može da naslijedi mnogo više od muškarca. Tako, na primjer, ako bi umrla žena, spomnijem ovo samo kao primjer, ako bi umrla žena i ostavila muže i čerku, muž nasljeđuje četvrtinu, a čerka nasljeđuje tri četvrtine. Znači, vidimo ovdje da, da nije kao što kažu uvijek, Međutim, u određenim momentima žena nas slijedio duplo manje od muškarca. I to je opet mudrost, zato što ženu uvijek neko izdržava, međutim muškarca ne izdržava. I zato je u određenim momentima, to je kada su pitani djeca, da muškarac ne slijedio duplo više od žene. Znači, kroz ovaj primjer možete vidjeti koliko su e, neistine i nedobro namjene te stvari kada se govori o položaju žene u islamu. I normalno, e, se ću ovo završiti sa molbom uzvišnjama Allahu Tvaraka Ta'ala, dovolj da nas učini od Allahu, od Allahu pokornih robova, da nas učini od onih koji su svjesni ahirata i da ćemo napustiti ovaj dunjaluk i da e, svaki svoj trenutak, svaki svoj dan e, trošimo i nastojimo da se što više približimo uzvišamo Allahu tabaraka wa ta'ala i da nam podari na naše ličnosti i kao musliman i kao muslimanke gradimo na propisima ove uzvišene vjere koja je jedina vjera koja je priznata od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala jedinu vjeru koju će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala priznati nas u sudnjem danu nas učili o njemu pokornih robova i da, ako Bog da, šala i ta'ala, ove naše tribine, sa kojim smo večeras počeli, da ustrajem na njima i budu naše mjesečne tribine, gdje ćemo se imati priliku ako bude družiti sa našom uvaženom braćom i našim profesorima, bilo da se radi e, koji su zovu grade ili šire, sve sa ciljem kako bi, kako bi, povećali, kako bi povećali svoje znanje. I zato da budemo od oni koji će imati znanje i kada treba da branimo svoju vjeru da je branimo. Da ne budemo kao što, nažalost, je to dobra stvar, međutim ponekad je nažalost, da vidimo da dođu ljudi koji su nemuslimani, koji su načitani, više su pročitali u islamu muslimanima nego što to mi znamo. I da onda govore, da a, odbacuju ove dileme oko islama, međutim dok veliki broj muslimana šuti da kažemo ne poznaju ili da kažemo nažalost da sjedaju i onda sa muslimanskim menima govore islam nije za ovo vrijeme, islam je ovakvi, islam je neki molim uzvišenog Allah tebara wa ta'ala i da Allah nagradi vas što ste došli, iako je malo vrijeme ovako, međutim, hvala Allah tebara wa ta'ala na kadaru sam ovo meje, da ste Allah uzvišenog. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه